Погоничів, будників, могильників, пастухів, броварників, які збігаються з усієї землі під гетьманський бончук. Знову посли звідусюди з листами від володарів, то заспокійливими, то невздержливими, то крутійськими, як посол від Лупула. Вже того посла велів зв'язати, і він ніч пролежав у путах так що сидів тоді за столом гетьманським дуже тихо. Поки я добирався поволі до Білої церкви, де визначив збір свого війська, Колоновський рушив на Вінницю. Там сидів богун з трьома тисячами своїх козаків. Йому на підмогу я послав полтавського пушкаря і уманського глуха. Пушкар по Ворсклі через Кобиляки спустився до Дніпра. Перейшов його біля переволочної на Мишурин ріг, тоді балками до чорного шляху. Однак швидко йти не міг, а глух ждав його, аби з'єднатися і підійти до Богуна з доброю силою. Тож вони і запізнилися. Лянскоронський хотів захопити Богуна так само зненацька, як і нечая. Вночі по глибокому снігу пустив кінні корогви на Вінницю. З розгону вони захопили замок і стали наступати на місто. Богун вискочив за річку в монастир домініканів, вночі набувши ополонок на бузі і попритушувавши їх соломою, щоб зашерхли до ранку. Кіннота шляхетська кинулась через лід і попала в ті богунові дарунки. Козаки свистіли з монастирських мурів і сміялися з блискучих вершників, що булькали в ополонки разом з кіньми. Попали в крижану купелю сам Лян-Скоронський і його два сотники Новогрудський стольник Мелешко і Миколай Лян Скоронського вдалося витягти живого, а сотники втопилися. Трупи їхні довго лежали на льоду, непоховані. Киселя собаки всього пооб'їдали лишили тільки голову і одну ногу. І пан воєвода київський Адам Кисіль гірко плакав і ускаржувався над з'їдженим, шановним тілом. Богун у монастирі відбувався від Лянскоронського і самого Калиновського цілий тиждень. Вже місто запалили нападники, вже гармати підведені до монастиря і стріляно вогнистими кулями, тільки сичало а козаки не піддавалися, так ще німецькі найманці стратили охоту. Спробували вдатись до перемов, але Богун довідався, що пани хочуть влаштувати йому засідку, і трактати перервав. Уночі сам виїздив з монастиря на розвідку і мало не попався до рук хорунжого рогальського, та його врятував подарований мною рябий кінь. Попав в ополонку, та кінь виніс і звідти. Пробували стріляти по богуну, та коли цілили в чорного коня, перед ними мелькав білий, був з білого, ставав чорний. На ранок богун, хоча поранений у чоло, знову бився на валах, і все на тім рабім коні, дарованім мною. Під лупівцями сотні Уменського і Полтавського полків погромили передовий шляхетський полк і надвечір ведет Кононевського якийсь свістун приніс звідомлення про наближення величезного козацького війська з самим Хмельницьким. Вийшла страшна конфузія, гірша, ніж пилявцівська. Панство забуло про свої нахвалки скінчити останок зими і трудів у просторій Вінниці і вдарило навтіки один поперед одного, так що козаки встигали тільки кричати їм на здогін. Тулавчики, цигани, не гайтеся далі, довісли. Не тут ваше діло. Калиновський біг до бара, а тоді аж до Кам'янця, і Великдень зустрічав під дощовим небом, контентуючись сухарем та точовим злободою. Така була війна. Бігав хто як зможе. Одні кінно, другі пішо. Тільки вбиті заставались нерушно, як докіру нагадування про жахи війни, яка ніколи не кінчалася. Після Вінниці я припинив усі пересилки з королівською стороною. Знову війна. Милосердя вичерпалася на світі. Чи ми живемо ж стоки, як людоїди, чи нас оберігають ангели? Знову гук війська на шляхах, і рожання коней, брязкіт зброї, і тяжкий чоловічий дух, в якому змішані життя і смерть так міцно, що розрізняти їх можуть тільки полководці. Чи знають полководці про смуток частів? Хто винайде його для них? Чи навіки судилася їм одинокість, як рана незагойна? чорнозими радючі, мов людські тіла, лелечата підтанцьовують у чорних гніздах на хатах, живоплоти з кісток полеглих, гайвороння, і тихі трави, і дзвін бандур, від співу яких оживають віки, і предки вертаються на землю, аби поглянути на своїх правнуків і їхні діла. Народжені бути вільними але свобода відлітає від нас, розвіяна вітрами, як билина в полі. Голодні діти, слідці, каліки, стогони і регіт, сльози і лід, тумани й пожежі, барабани, знамена, сурми, піднесеність, захвати, пристрасті роздирають душі всім. Бажання принести користь і водночас поруйнувати якомога більше благородна мужність і марнослав'я заволодівають серцями, бо самі ж сотворили неможливе, найбільше чудо, сон, марення свободи серед пустелі рабства. Військо купчилось біля мене, як град у хмарі.